Akala mo may choice ka ha tama kapag ang bitong bitanin ay makahanayan bitong salo ay bumababa sa'yo ito ang matinding wakas taan. Sabi ko wala ka na madagawa na pagdesisyonan na ang lahat. Ikaw, nawala ka, nawala. Ah, ah.